يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا بالقرآن غرد يا شمن الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إخلاص إيمانا حتى على رؤوس العباد تسير نواجد حافظ سنايد سايد أحضرات فتقول للأملاك أين نسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Naime, braćo, vi dobro znate stanje danas. Gdje god dođem, kažu, pričaj nam o situaciji u Bosni, o situaciji u svijetu i tako dalje. Mislim da ste jako svjesni, isto kao i ja, svjesni smo svi težinije situacije. Situacija je teža da možda ne može biti teža. Međutim, i od težega ima teže. dolaze vremena, Allah zna kakva, jako teška sigurno povjernike, jer nam je to i obećano na neki način. Allah Želšanu je rekao davno u svojoj knjigi Euz Bilja im nešajtan rađim, Ola je za lune i ukati lunekum, hatta je ruddukum andinikum i nistatao. I oni će se neprestano protiv vas boriti, dokle god vas ne odvrate od vaše vjere. Znači ovo, kad kaže Ola je za lune i ukati lunekum, glagol koji ide u sadašnjem vremenu, ima neprestano značenje. Znači, konstantno će se boriti, dok će se boriti. Hatta je erudukum andinikum, dokle god vas iz vaše vjere ne istiraju, dokle god vas ne odvrate od vaše vjere. I niste tamo ako budu mogli. E, ako budu mogli, tu smo mi danas. Oni mogu, braćo. Mnogu, kod mnogi braće, nažalost, uspijevaju. Kod mnogih muslimana uspijevaju. Kod onih kolebljivaca, ljudi kažu sada, čućete često, kažu, pa neću ni biti musliman, jer musliman je odmah terorista, odmah sam napadnut i tako dalje, oda među one tamo što nisu nigde, jel? I takvih je u nas u Bosni i Hercegovini jako puno. Muslimani se ubije i na svakome mjestu, ne treba i nikakav dokaz, ne treba nikakva, e, nikakva očevidna stvar e, da bi se neko optužio, nego jednostavno dovoljno je uprijeti prstom i kazati eno ona je bradonja ili eno ona pod maravom ili eno ona skupina tamo sastaje se radi nečega, to su, kaže, teroristi koji su možda učinili nešto ili će možda učiniti nešto. Pa sve možda, čini nam se i tako dalje. Nema nikakvih dokaza i to čafiri danas jako dobro koriste. Jako dobro koriste, ja sam malo spomenuo ovde da Eh, zamjenik ministra u Bosni i Hercegovini, ministra unutrašnjih poslova u nas, Hrvat, čovjek koji je skoro na jednoj emisiji učestvovao sa, eh, sa šejhom Ebu, Ebu Hamzom u jednoj emisiji gdje su se jedan drugom dobro ispričali i Ebu Hamza je ostao bez državljanstva. Upravo me oduzeo ko ta isti ministar ili zamjenik ministra Limova. I on sada koriste situaciju, koriste kada mi nemamo svoga muslimana ministra, a i onoga što isto smo imali bolje bi bilo da ga nismo imali. Jer u njegovo vrijeme je dolazlo onih 70 Afganistanaca koji nikad nisu došli. U njegovo vrijeme su pohapšena braća koja su po njemu učinila teroriške napade, a nikad i nisu učinila i tako dalje. Tako da i od tih muslimana i od tih Hrvata mi imamo samo nesreću. Samo nesreću. E, hasiban nasu en jutra kojen je kula amenna vahum la eftenun. Zar ljudi misle ako kažu vjerujemo, pustimo bradu, pokrijemo se, počnemo klanati i počnemo obavljati da će, da će biti pušteni. وَلَكَ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ كَبْلِهِمْ I prije vas smo mi kušali ljudi, Allah Ršanu kaže. I prije vas i poslije vas i uvijek ćemo kušati. Tako da vjera danas koje, ko ne osjeti težinu vjere, težinu ovih napada kafirski, on treba da preispita sebe ima li dovoljno vjere kod sebe. Nešto sa njim nije u red. Danas ko lahko živi, ko lahko islamske propise sprovodi u dijelo, znači da nešto u te vjere nije. Ne, nije ona žeravica za koju je poslanik Ali Sadsalam obećao da će biti kao žeravica. Jeli, kada je držiš, teško ti je, ako je pustiš, ispustio si vjeru i ostao si bez nje. U Bosni i Hercegovini i u čitavom svijetu sve sile kufra se ujedinile. U onome ratu, jel tako, znali smo, imali smo Čafira, jasnoga, imali smo tamo Srbe i Hrvate, i bila je, bila je samo dvije vojske, tako? naša muslimanska i njihova čafirska. Međutim, danas imamo i pored međunarodne zajednice i pored Hrvata i Srba imamo i neprijatelja iz unutrašnjosti, ono što nam Tito uvijek govori i plaši u nas, koje zapamte u Titino vrijeme, kaže nama su najgori neprijatelji iz unutrašnjosti. Naravno, Tito nije mislio na ove na koje mi sada mislimo. Ovo su ljudi, borci protiv vjere, a ono u Titino vrijeme to su bili borci za vjeru neprijatelji. Znači, okrenula se situacija. I oni nam govore isto kao što je rekao narod Luto, Luto ali i Salamu i njegovim podržavavacima, njegovim sledbenicima kada Kur'an kaže Euzu billahi mine šeitan rađim Ahriđuhum min karjetikum innehumu nasunje tataharun <clears throat> Protirajte iz vaših mjesta istirajte ih iz svoga sela istirajte ih iz svojih grada hapsite ih, protjerivajte ih ubijajte je innahum unasu yataharun kare zašto zato što su oni ljudi koji vole da se čiste zato što su oni čistunci kod uzvišenog lažan zato što vole šta vjeru a ne nevjerstvo zato što vole post zato što vole namaz zato što vole zekat zato što vole maram zato ahriđuhum protirajte ih jer su oni takvi čisti a mi smo šta ko protjeruje u vrijeme luta ali se nam protjerivali su homoseksualci Znači ljudi nečisti, ljudi nemoralni, ljudi bez vjere. Kažu protirajte koga? Protirajte ljude sa vjerom, ahriđuhum in Ovi koji su nam došli sada, da li se imamo razliku i od lutovog ovog naroda? Kauboj Amerikanac je došao, došli su i, i sa njim i oni ostali njegovi prijatelji, rangeri. Šta u njih imamo? Homoseksualizam, da je samo na tome se završilo. Svi vidovi nemorala su prisutni. I gore je možda nego u vrijeme Luta, ali islam. Ali je parola ostala isto. Pravilo je ostalo isto. Ahri džuhum, protjerajte ih. Protjerajte imada Misrija, protjerajte pet Alžiraca, protjerajte svu ostalu, svu ostalu, po njima, kako kažu, terorističku bandu. Zašto je to teroristička banda? Zato što su oni u nas, jeta taharum. Zato što su oni ljudi koji vole da se čiste. Zato što su tu monoteisti, pripadnici, sljedbenici čiste vjere. A ona prijeti čemu? Ona prijeti njihovom homoseksualizmu. Ona prijeti njihovom nemoralu, lezbejstvu i ostalim vidovima nemorala i paganstva. Nama to treba da bude jasno. I nema lagodnog života. Nema lagodnog života. Jer je naša vlast udružila se potpuno sa njima. I oni su potpuno stali na njevu stranu. I kažu nam, kao što kažu oni iz sure Jasin, alaikum salam, kao što kažu svojim poslanicima, inna tatajrna bikum. Kaže, inna tatajrna bikum, sva nesreća je došla kada ste vi došli. Ko kaže? Kažu ljudi iz onoga sela poslanicima, onoj trojici poslanika, sjećaci iz sure Jasina. Ali, inna tatajrna bikum sva nesreća je stigla u naše selo, u naše mjesto, u vašim dolaskom. Što znači, sva nesreća je stigla kada ste vi, Arapi, stigli ovdje u Bosni i Hercegovini. Le ilim tentehu, ako se ne okanite, le nerđu mennekum, kamenovat ćemo vas. Tada je bilo kamenovanje. Danas je bombardovanje, danas je hapšenje, danas je ubijanje, danas je protjerivanje. Le nerđu mennekum, vole jemesennekum inna adabu nelim mi ćemo vas protirati i od vas će vas bolna patnja stići. Svakodnevno, evo ko je u Bosni, ko često posjećuje Bosnu, vidjet ove riječi na televiziji, u štampi, svakodnevno su prijetnje. Prijeti se bać, prijeti se muslimanima, prijeti se ljudima kojima, očima šehida, prijeti se njihovoj braći, prijeti se sljedbenicima Arapa, koji su Allahom volju uticali na nas, pa smo mnogi iz kafića pohrlili, u džamije. Jer te ljude trebamo kleti kao što oni kli, kunu ili trebamo da molimo Allah rešavno da stanemo na njihovu stranu. Na stranu što u nas nema sada tog osjećaja nekoga velikoga, pa da te ljude makar, makar da damo svoj glas i neki doprinos u nomini ako nismo toliko hrabri i spremni da izađemo na neke demonstracije. Nećete po pa Bosni. Danas jedan Arab pita ovdje ona pitanja koja su mi postavljali posle Indije, Pita me, kaže, pa ima liko da protestuje, kaže, povodan hapšenja vaše vraće? Rekao, nažalost, nema. Nažalost, niko ne protestuje. Isto kao što u vas sada u arapskim zemljama, niko ne protestuje povodan Afganistana. Ista situacija kod nas u Bosni. Lako je meni njemu odgovoriti, ali mene boli ovde što nema ti protesta. Niko ne diže svoj glas. Niko ni iz države, ni iz islamske zajednice, niti od nas koji sebe zovom, zovemo braćom a jedan po jedan polako odlazimo. Jedan po jedan smo na onom spisku. 92 jeli, kandidata za oduzimanje državljanstva Arapima. Šta znači kad ti oduzme državljanstvo? Kaže, utješi nas taj limov, pa kaže, to ne znači da, izgu, da su oni izgubili gostoprinjstvo. Nego šta znači? Znači, oduzet ćemo ti pasoš, a ostao si već prije toga bez jednog pasoša. Šta to znači? Ostaje ti još samo da te mi pošaljemo na traženje tvoje vlade, na traženje Egipta, koji će mi nagovor da te traži. E takva su pravila u Bosni i Hercegovini. Oni traže, on sad mole Egipat da oni traže svu braću Arape Egipćane. Mole Alžir da traže u petorcu Alžiraca da traže u petorcu Alžiraca da imaju razlog i da imaju povoda i protjera iz Bosni i Hercegovini. I onda će kazati, ne, nismo mi njih protjerali, nego su oni sami, njihova vlada je njih tražila zbog nekih dijela koja su možda počinili tamo nekada. Pogledajte, i naša nam sada i vlast, i što je žalosno, braćo, naš narod po džamijama, po džamijama naš narod zna često puta govoriti da nije bilo vas Arapa i da nije bilo vas Bradonja koji ste se povedali za Arapima, ne bi kada je bilo Bosna i Hercegovina meta meta sa ne Bosna i Hercegovina okarakterisana kao teroristička zemlja. I zemlja visokog rizika. I bit će uvijek visokog rizika dok god nju ima jezana i dok god ima braće. Kad budu oni samo onako derviši, oni, jel, oni što i hajde, mogu proći, samo ti nas pusti zatvor nas u džami, mi nikog ne diramo, kad takvi ostane u Bosni i Hercegovini, neće biti problema onda. I sigurno. I primijetili ste do sada kad nastaju problemi. Nastaju problemi kad se neko ohrabri i kaže ovdje hoćemo islam, ovdje hoćemo slobodu za muslimane, ovdje hoćemo islamsku državu kao što je to pokušao Afganistan. Niko ne dira ove ostale arapske zemlje. Evo, brati iz Tunisa. U Tunis niko neće dira. Zašto? Zato što je Tunis gori, gori nego Amerika. Tunis je gori nego Italija koja mu je najbliža. U Italiji možeš biti musliman i osnivati islamske centre, ali u Tunisu to ne možeš. I neće Amerika nikada tražiti teroriste u Tunisu, jer je tamo već protjerala. Niti u Saudijskoj Arabiji. Saudijskoj Arabiji, brać. Iako je tamo naša, nama najbliža brać i, naj, i veliki broj muđahide upravo je Saudijskoj Arabiji, ali zbog vlasti ovo govorim. Narod, naravno, ne, mi, ne miješamo. Tunižani kao narod su hrabar narod i trpe, trpe neviđena zlodjela od svojih tamo predpostavljeni od svojih vlasti. Među njima su da vam pomeni samo jednu vrstu kazne, evo on će prevez bratu pa nek brat potvrdi. Ja sam bio 90. godine u Tunisu i tamo nam je jedan od Tunižana pričao koji je evo sada u zatvoru. Koji je evo sada u zatvoru. E, kaže da jedna od kažu, srednjih onako kazni je da čovjek koji je u zatvoru dovedu njegovu ženu i pred svim zatvorenicima je siluju. je siluje? Siluju stražare. Dok ne izlude čovjeka, kad ga izlude, onda ga puste i kaže, evo ga izašao iz zatvora, on više nije iza čega. Žena me svakako napustila ili žena više nema, nema hrabrost da mu dođe, niti on ima hrabrost da svoju ženu pogleda i tako dalje. Što znači, braćo, ovo u Bosni i Hercegovini što se dešava, Ovo je možda samo uvod u jedan Tunis. Mi još imamo sloboda. Mi još imamo sloboda ko rijetko koja arapska država. I može biti uvod i jedno teže stanje, molim Allah Žešan, da se ne desi nikada. Molim Allah Žešan, da budemo toliko snažni i jaki da se budemo znali oduprijeti svim tim silama kufra. Da ne govorimo o drugim teškim stanjima po pitanju naših djevojaka koje na svaki dan nailaze na pljuvanje od Bošnjaka, ste ne od Hrvata. Hrvat sad ne dira nikoga. Hrvat likuje. Srbim pogotovo. Srbim pogotovo. Hemu je drago ovamo što je, je li Amerika nastradala, hemu je drago ovamo što više nisu oni zla, zla, ratni zločinci, nego su muslimani ti koji su sada na tapetu. I on se smiju i jedni i drugi. I Ratko, i Mladić, i Karadžić, i svi se šetkaju polako, lijepo pobosni, ali teroristi i stvarni zločinci su oni momci što lijepe gorovne plakate, jeli, po Bosni i Hercegovini što traži minute šutnje, a rekvijum ona, jeli, i ramazanski koncert se sviraju kome? Pred Ramazan sviraju se žrtvama američke, američkog tog napada, a, terorističkog napada u Americi, a u isto vrijeme muslimanima nema ni minute šutnje. Naravno, muslimani ne traži, ne treba ni ta minuta šutnje, ne treba nam ni, ni pola minute šutnje, ali nam treba jedan vid pažnje. I nećemo ga dobiti, nećemo ga dobiti, što je interesantno, da narod se povodi za ovim podvalama. Narod naš puno sluša televiziju, ovu sada prokletu federalnu televiziju, kojom se priznao da više i nemamo države, niti državne televizije, niti čega, narod je puno slušao. I narod se povodi već za štampom. I narod sada sam, što je žalostno, inšala nije u velikom broju, da vas ne plašim, ali narod počinje da razmišlja televizijom i novinama, a ne svojim glavama kojim im uzvišan Allah šan stvorio. Nas Allah šan sačuva takvog stanja da omogući da mi budemo ti koji ćemo našim narodu otvarati krampom oči. Braćo, kada smo svjesni te situacije, Stvarno je teška situacija. Kada smo svjesni, pogledajmo sada sebe. Pogledajmo gdje smo mi. Ima nas, maša Allah. Evo koliko je ovdje ljudi. Ovo je spremno da odbrani jedan grad, čita, uz Allaha uđašanu pomoć. Ima je i u drugim mjestima, u drugim gradama. Ima je i u Bosni i Hercegovini. Međutim, i među nas se uvalila neka ušla je zloba, ušla je zavist, ušlo je neki, neki vid mržnje, ušlo je nešto nedefinisano u ljude, pa su ljudi počeli da okreću jednim drugima leđa. Zbog čega i šta je razlog? Izgleda da je došlo ono vrijeme kada je poslanik Alisa Sram rekao bit će vas puno tada, ali ćete biti kao morska pjena. Zašto morska pjena? Zato što od morske pjene nema ništa. Ne možeš je ni jest, ne možeš je ni pit, ne možeš ništa od nje napraviti. Znači, beskorisni. Mi se, braćo, dijelimo dok nas oni lijepo tamane po čitavom svijetu i obećavaju da postoje još neke države koje će oni napasti, jel je? Mi u Bosni i Hercegovini zaboravljamo kuranski ajet وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًا Još uvijek mnogi imami, osim što oni sa Mimbera siju mržnju i razdor među narodom i pogotovo nakon što se pojavila ova jedna knjiga koja ide u zaštitu hanefijskog mezeba, međutim ide da još Međutim, da će rezultat jedini od te knjige biti još veći razdor, još veći razdor jer je mnogi zloupotrebljavaju, mnogi imami je zloupotrebljavaju, zloupotrebljavaju, a vi sigurno znate o kojoj se knjizi radi. Možemo o njoj poslije, ako Bog da. I sada nam oni mašu od ozgovor sa Mimbera u ovakvoj teškoj situaciji, kada je sva hajka na bradanje, kada je sva hajka i pritisak na bradanje, oni mašu istom knjigom i kažu, e, dosta je vas bilo sad i mi imamo dokaz, sad i mi imamo delil i priključuju se onoj hajke američkoj protiv bradonja, protiv oni ninji, unikabima, protiv pokriveni muslimanke onako kako to uzvišeni Allah Rešanhu traži. To je s jedne strane. Među nama braćom ima i Furkana, ima i aktivne, ima i oni kao akademije, ima i onih skroz umjereni, ima i oni popustljivi, ima i ovakih i onaki. I samo se dijelimo, braćo. Samo se dijelimo. U normalno vrijeme možda, možda da sebi dopustimo takav jedan luksus pa da se možda i podijelimo u nekim mišljenjima. Pa će biti pristalice i ovi, pa će biti pristalice i oni. Međutim, da li je ovo vrijeme to vrijeme u kojem se možemo tako luksuzirati i tako ponašati? Vrijeme u kojem nam sa svih strana prijeti, a mi raspravljamo o nekim pitanjima, o formalnim, možda formalnim stvarima u islamu. Ne kajem da su naše rasprave formalne. Ima i oni pravi. Međutim, često puta su te rasprave javove rasprave. I odvodi nam samo na uzmaj vrijeme, ono dragocijeno vrijeme koje bi smo mi trebali da iskoristimo za šta? Za pripremu va iddu lehum mestatatum. Pripremite se koliko možete za njih, za njih, za koga, za te koji dolaze. Ne za svoga brata, jer je tebi naređen va tesimu bi havlila džemijan za Kur'an, za Allahovo uže koje jeste Kur'an, svi se zajedno čvrsto držite. Ne pojedinačno. Ne ti sama, samo jedno udruženje, bilo kako da se zoveš, ne ti sam kao pojedinac, nego džemijan, svi zajedno u alate frraku i naređeno nam strogo, odnosno zabranjeno da se razilazimo. A mi razimalazimo izgleda da nam je to postalo najveća želja. Izgleda da nam je to postalo profesija mnogima. Razišla se ulema, razišla se i braća. Isto kao i ta ulema. I dajmo se što više razilaziti. Dok neprijatelj vrijeba, braća. U vrijeme poslanika, ali sa nam, bilo šta, bilo koji razdor unaprijed je odmah osuđivan. Poslije poslanika, ali sa sanam, sahabi se trudili koliko god su mogli da se drže sunneta Allahova poslanika i sunneta njegovih halifa, da ne bi izazvali razdor među muslimanima. Dosta je, mislim da je dosta razdvajanja, mislim da je dosta te podjele na razne menheđe i sredbenike ovoga menheđa ili sredbenike onoga menheđa. Moramo sebi odrediti prioritet, ne govorimo o onoj knjizi prioriteti, nego govorim o prioritetu o kojem bismo trebali malo svi razmisliti. Šta je nama prioritet u ovoj situaciji? Da li je prioritet sada da drugi o drugima pričamo, da drugi ogovaramo ili je prioritet da zagnjurimo glavu dobro u Kur'an, prostudiramo ajete koji govori o džihadu, o kjafirima, o njihovim spletkama u Omeker, u Omeker Allah, oni prave spletke, ali Allah pravi. Allah će zaštititi islam, Allah će sigurno sačuvati islam. Međutim, gdje smo mi tu? Zar nije bolje da nam Allah sačuva islam sa nama zajedno? Da mi budemo ti ti uzroci sačuvanosti islama na ovome svijetu. Allahova ruka je u jednom hadise kar jedu Allah ima al džema. Allahova ruka, Allahova ruka je Allahova zaštita je sa, vjer, sa džematom. Nema pojedinačnih slučaja, nema pojedinačnih sjela. Moramo biti svi zajedno, zajedno djelovati, zajedno se oduprijeti. Moramo pružiti ruku jednim drugima ako je došlo do podijela. Svejedno, braćo, radlo se to i ovim ljudima iz islamske zajednice. Svejedno, braćo, radlo se to i od pripadnicima drugih nekih udruženja u Bosni i Hercegovini. Mi imamo preči stvari. Najpreča stvar je da se zajednički odupremo kufru koji dolazi, da zajednički demonstriramo, da navedemo i te ljude i te silne hođe koji su još, koji još uvijek misle da ono ratno i poratno vrijeme da razmišljaju kako treba, kako to hoće Allah i njegov poslanik, ali sram jer je u ajetu naređeno ja i holedina amenu hudu hidrakum o vjernici budite oprezni šta znači budite ne opuštaj se nikada jer kafir vrijeba vada je za lune i u kati lunekum neprestano će pokušavati da vas da vas odvraćaju od vaše vjere šta kaže poslanik u jednom hadisu poslanik ali sad sa nam je upitao Ebu Ejuba Elensarija hoćeš li da te uputim na najbolju trgovinu na trgovinu od koje ima se koristi. Kaže Ebu Ejub, kao ashab, odmah dočekao, hoću Boži poslaniče. Zašto ne? Koja je najbolja trgovina? Kaže, uspostavljaj slogu među ljudima kada nesloga među njima zavlada. Uspostavljaj slogu među ljudima kada nesloga među njima zavlada. I hadis se nastavlja i kaže, izbližava ih kada se jedni od drugih udalje. Pogledajte, to je najbolja trgovina, trgovina koja ima najbolju prođu, Poslanik kada se sram nije rekao razdvaja ljude, nego izbližava i kada se jedni od drugih udalje. Jesmo li se udaljili? Jesmo li se udaljili jedni od drugih? Jesu li nas ove silna i predavanja? Možda smo i mi sami krivi do neke ovi koji predajemo i koji držimo drsove, možda smo krivi za neke podjele. Možda smo ih mi sami prouzrokovali. I mi ćemo zato odgovarati. Ali dajmo sada, kada, kada mi mnogi možda se i kajemo zbog toga, I molim Allah što nam oprosti, dajmo se, vratimo sada i jedne druge, pomirujmo. Pomirujmo dok imamo još vremena, jer neprijatelj najlakše dijelo je kada? Najlakše dijelo je kada, kada je svaka grupa sama za sebe. Lako mu je u Afganistanu djelovati, zašto? Zato što ima i tamo talibani, ali ima i sjeverna alijansa. Zato što ima plemena koja su za Ameriku, koja su proamerička, i ima plemena koja su protiv. I razdijeljene su, i još pored svega toga imaju šije. Ima i šije koje čine većinski procenat ovoj sjevernoj alijansi. A šije nikada nisu bile uz muslimanu u Afganistanu. Nikada nisu bile sa sunnijama. Uvijek su bili protiv njih. I u vrijeme džihada protiv Rusa, šije su stale sa Rusima. I kad god je trebalo muslimane sa leđa napas, on su bili spremni. I gdje god ima puno frakcija, lako je, lako je sa te ljude. Nama u Bosni jesmo šta se treba? Treba nam svjesna grupa ljudi, svjesna grupa ljudi koja će narodu, narodu otvara toči koja će narodu govorit hak onaj kakav jest, koja se neće olaja hafune leumete lajim, koja se neće plašiti tuđih prigovora. Činjenica da oni već sada prijeti, mnogima od nas prijeti kada govore nemojte o tom govoriti. Neki dan kod nekog imama hoće da držim predavanje kada bogati nemoj samo o policiji, nemoj da spominješ imena, Pa zašto, brate, dragi, šta je problem? Je ti neko prijetio? Je li će te neko zbog toga možda odvesti u zatvor? I tako dalje. Gdje je ta demokratija kojom se zapad ponosi? Udrimo ih njihovim oružjem. Strah se, bojim se, strah se uvukao, a nema nekoga opravdanja za taj strah. Nema, izmišljamo te opravdanje. Ne mogu nam ništa ukoliko smo zajedno. A mogu nam svašta ukoliko smo pojedinačno. Ukoliko gledamo jeli ima uhapšen, hajde, pušće ga, kada. angažavamo smo advokata, petorka Alžirac uhapšen, hajde, pušće, ima advokata, najbolji advokata. Ču ti biti advokati? Njemu je stalo do pare, ako može zaraditi. Ali on ne zna ideološki rat, on ne poznaje rat u ime ideje određene, u ime islama. I njega to ne interesuje i on se i on nje, i njemu kad se kaže je li od strane Amerike ili naše vlasti pa budalo jedna što se boriš za nje on su teroristi on će sutra može i tebe ubiti pa naravno i on će samo krenuti onda protiv tih istih ljudi ali kada se pojavi na ulici 1000 2000 ljudi neće moći tako reagovati kao što sada reaguje a to je ona masa koju mi nemamo koju mi nemamo koji tako jednostavno promatramo I samo šutimo na to. A zato ćemo, brato, braćo, sigurno biti pitan. Jer moment da, omen ahsanu kao nam imen da ila Allah, ima li boljeg od onoga koji sada poziva Allah? Ima li boljega od onoga koji sada poziva onome što, u što Allah poziva? I njegov poslanik kao je sa sram. A to je pomirivanje ljudi. Pomirivanje koji ljudi? da je pogrešno ne shvatimo ljudi koji su na istoj ideji, ljudi koji su istog akideta. Pomirivanje tih ljudi, jer ja se bojim da je kod nas postoji podjela upravo među tim ljudima zbog nekih sitnih stvari koje se mogu prevazići. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين